mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ok, zato služi zeleni telefon, ali naša emisija Zeleni telefon na Trend Radio služi da malo ono proširimo cijelu tu priču. Preko puta mene u mom društvu, naravno, um, ma suvoditeljica. Marija, Marija Ražnjević, dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav Ne znam zašto se tako slabo čujemo. Nešto ćemo, nešto moramo ispraviti. Ajmo iz početka. Dobar dan. Dobar dan. A evo ga, <laughs> čujemo se, dobro. o čemu ćemo danas razgovarati, Marija? danas ćemo razgovarati o poslovima koji su nadležnosti komunalnog redarstva. Mm. Da. Zašto bi to naše građanstvo zanimalo? A, pa zato što evo vrlo često prijavljuju na zeleni telefon razne probleme koji zapravo predstavljaju kršenje odredaba odluke o komunalnom redu, pa evo možda da u jednoj emisiji malo se dotaknemo i toga. Mm? Može. Evo, vrlo brzo ćemo o tome popričati. Svakom četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. A da čujemo onda što je to odluka o komunalnom redu Odluka o komunalnom redu zapravo ima je svaki grad, e, općina, e, njome se ukratko rečeno propisuje komunalni red. E, komunalni red zapravo podrazumijeva E, odnosno sadrži u sebi odredbe vezane za uređenje grada, općenito održavanje e, grada, počevši znači od nekakvih gradskih fasada, ulica i tako dalje, uređenje javnih površina, javnih zelenih površina, postupanje s komunalnim otpadom, čišćenje snijega i leda u zimskim mjesecima, e, odredbe vezane za životi, odnosno za držanje životina i uglavnom ima tu još svašta nešto od kioska, mhm. reklama, svačeg nečeg, ali evo ja sam nekako ukratko nabrojala ono što što naši građani zapravo najčešće prijavljuju, odnosno ono što njih zapravo najviše zanima. uh koji su to se poslovi upravo u nadležnosti komunalnog redarstva? Evo dakle da, e, inače nadzor nad tim, e, nad provođenjem tih odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo. E, ja bih se zapravo danas dotaknula onoga što u biti onih poslova koji su nadležnosti komunalnog redarstva, a koji se najčešće prijavljuju na naš zeleni telefon. Uglavnom su tu prijave koje se odnose na kućne ljubimce, odnosno na njihove vlasnike, dakle eh, na eh, one možemo slobodno reći neodgovorne vlasnike koji ne žele ili im se ne da počistiti za svojim kućnim ljubimcima sa javnih površina, sa javnih zelenih površina što sasvim opravdano smeta druge građane. Je li poznato kako je, je upravo taj problem riješen u drugim državama svijeta? A, pa mislim da evo ja konkretno imam jedan podatak koji se odnosi na Švicarsku. Problem je riješen tako da je to ovaj, jednostavno ugrađeno u svijest ljudi da je njima nepojemljivo ne počistiti za svojim psom. <laughs> Tako da nema potrebe za nikakvim kaznama. Izruganje od društva ako ignorira što je To napravio. E, tako je. Hm, dobro, u redu, ja recimo, ja sam vlasnica psa, moram priznati da mene ljuti i veličina psa. Nije isto imati malog psa i velikog psa. Ipak to nisu iste stvari. Na kraju krajeva svi mi ljudi koji šećemo psa imamo te zelene površine na kojima je pravilno označeno da upravo psi tamo smiju biti i obavljati svoju nuždu. Uh. se slažu upravo sa mnom, da nije isto kad netko ima velikog psa i malog psa, definitivno bi se trebalo to nekako urediti i urgirati, ali moram priznati da e, mi se još nikada nije dogodilo da sam uopće vidjela e, nekoga ko bi sugerirao nekim drugim ljudima koji možda ne počiste i za svog kućnog ljubimca da to prestanu raditi, a kamoli da sam vidjela nekoga tko je dobio kaznu. Kažem, sigurna sam da možda neki naši sugrađani jesu to vidjeli, ali ja ne. Što znači da je da taj podatak govori samo jednu stvar, a to je da ih je nedovoljno. tako je, zapravo Karlovac um, ima općenito problem vezan uz komunalno redarstvo, taj što ih je zbilja premalo, evo njih je samo dvoje, tako da jednostavno E, vrlo je teško da, mislim njihov posao svodi se na to da su uglavnom na terenu, tako da vrlo je teško da e, dvoje ljudi pokrije tako široko područje i da zapravo u, jednom istom momentu budu na stotinu različitih lokacija u gradu. Evo konkretno vezano recimo sad za kućne ljubimce odnosno pse, e, znači Komunalni redar dakle ne može biti svugdje u svakom momentu, ali e, zato je e, na samim građanima dakle da ukoliko ih to smeta da prijave. Međutim opet važno je napomenuti da kada i prijavljuju E, da znači nije dovoljno samo podići telefon i reći ne znam ja sam prije pet dana u toj toj ulici vidio netko nije počistio dakle po takvoj prijavi se ne može postupiti dakle komunalni redar ne može doći u neku ulicu i nekom nepoznatom izreći nekakvu kaznu dakle e, potrebno je reagirati odmah kod takvih stvari kako reagirati da bi uopće se mogla naplatiti kazna ili dovoljno uopće da sam recimo ja nekoga vidjela ili ga moram ne znam fotografirati fotografirati, znate kako to ide sa paucima da. <laughs> dojava. Stoji tu na nepropisanom jel tako isto i sa psima? Ili? Pa, e, bilo bi poželjno, evo, e, ne znate uvijek znači osoba koja to primijeti ona nije uvijek upoznata dakle sa identitetom osobe koja nije recimo počistila za svojim psom međutim vrlo često se događa da recimo ljudi unutar svoga kvarta ili slično stalno se dakle to neki isti ljudi koji dakle šeću pse na nekim istim lokacijama pa se uglavnom međusobno i znaju tako dakle, da vrlo često ovaj dakle, ako vam je poznat identitet, e, morate jednostavno odmah reagirati, odmah nazvat, evo, broj komunalnog redarstva inače je 628131. E, morate jednostavno odmah reagirati i odmah reći, dakle, dogodilo se to i to, osoba ta i ta, e, na mjestu tom i tom. I u tom slučaju, dakle, komunalni redar, dakle, može reagirati. Ako pritom uspijete, dakle, i fotografirati, tim bolje jer eto imate nekakav dokaz. Mhm. međutim, evo, ljudi se uglavnom onako žale sa strane, E, međusobno jedni drugima, ali zapravo e, mi isto, evo na zeleni telefon kad dobijemo prijavu, onda su to dosta onako općenite prijave, dakle ne znam, na livadi to i to ili u ulici to i to, e, učestalo, ali zapravo evo kažem, treba nam točno vrijeme, točna lokacija, <laughs> identitet osobe, i evo, po mogućnosti i fotografija da bi se zbilja nešto mogli i napraviti. S obzirom da ste na početku rekli da ih samo dvoje imamo, uh, kako bi to rekli laički, komunalaca, <laughs> samo dvoje komunalaca imamo koji su vani na terenu, jel se radi na tome da se možda upravo taj tim ljudi i poveća? Pa evo mi smo iz Ekopana ovaj, u, u više navrata zapravo <laughs> na neki način apelirali, međutim problem je zapravo, problem su i financijska sredstva i zapravo i samo komunalno redarstvo zapravo često ističe taj problem, ali evo, mi se nadamo da, da će se nešto riješiti po tom pitanju jer zbilja ih je premalo, a previše ih poslova u njihovoj nadležnosti. Čini mi se znači- da je ovo idealna prilika između ostalog da sada okrenete 0805160 i ako ste nešto vidjeli možda evo unazad 5 minuta slobodno prijaviti, ali i za bilo kakva druga pitanja možete eto do kraja ove emisije još a, nekakvih desetak minuta, nešto malo manje, okrenuti 0800 05160. Ispričavam se Marija što sam vas prekinula, evo izvolite. izvolite <laughs> ne, ja sam samo htjela nastaviti ovaj, dakle da nisu problem samo psi, odnosno njihovi neodgovorni vlasnici. Um, ono što često dobivamo uh, kao prijave na zeleni telefon uh, odnosi se recimo evo i na pražnje septičkih jama, što je isto ovaj, u nadležnosti između ostalog i komunalnog redarstva, dakle primarno sanitarne inspekcije, ali i komunalni redari izlaze s njima na teren zapravo, evo, mislim nije Karlovac izoliran slučaj po tom pitanju, zapravo cijela Hrvatska ima nekako sličan problem, a to je da u velikim, velikom broju dakle naselja, dijelova, gradova e, nema kanalizacijske mreže i onda se ljudi onako, kako bi slavički reklo, snalaze se kako znaju. Mhm. Dakle, vrlo često znamo dobiva takve prijave gdje Eh, dakle nesavisni pojedinci ispuštaju sadržaj svojih septičkih jama direktno u rijeke, direktno po livadama, dakle u okoliš eh, ili čak eh, neki čak i po svom dvorištu, po susjednim dvorištima, dakle gdje god stignu. A, tako da evo, ako vas smetaju takve stvari, dragi naši slušatelji, evo, osim sanitarnoj inspekcije, obratite se slobodno i komunalnom redarstvu, koji su onda mm, dužni, dakle, izići na teren, ispitati činjenično stanje i naravno sankcionirati sankcionirati takve uh građane. Mhm. E, spomenuli ste prije nego što smo ušli u ovu emisiju i žute ogrlice. Da, zapravo projekt e, Žuti pas. E, kad smo već evo počeli o kućnim ljubimcima, usput da spomenemo i taj jedan međunarodni projekt Žuti pas. Dakle, ako slučajno ugledate psa koji oko vrata nosi žutu maramu ili ima žutu vrpcu na povodcu, to je znak da mu ne prilazite jednostavno riječ je o psu kojemu treba prostora. Dakle, razlozi zašto njemu treba prostora mogu biti razni. Zapravo mogu to biti neki zdravstveni problemi ili jednostavno može biti riječ o udomljenom psu koji tek prolazi kroz rehabilitaciju. Može se raditi o psu koji je imao ne znam, nekakva loša iskustva sa drugim psima ili drugim ljudima pa jednostavno ima strah od toga da mu dakle nepoznati psi ili ljudi prilaze mhm. i osjeća se nesigurno u, njihovoj blizini. tako da evo... Mislim da je jako malo tih uh, e, pasa <laughs> žutim vrpcama, puno ih je više koji su pušteni, pa onda mi koji imamo manje psa imamo velikih problema <laughs> i prolazimo onako velike pa, stresove i panike dok smo vani, jer jednostavno eto, se događaju ekscesi i neminovne su takve situacije i recimo mene osobno jako nervira to nevođenje pasa na povocima. Mislim da je to krajnje neodgovorna stvar i baš me zanima tko je nadležan za to. Uh, kome prijaviti? Kome prijaviti? Pa evo znam da recimo <laughs> možete prijaviti komunalnom redarstvu ako vidite psa naročito bez povodca recimo na dječjim igralištima ali sad baš e, mislim da postoje nekakvi pravilnici koji određuju dakle za određene e, vrste pasa dakle da ne smiju ne znam hodati bez povodca i slično a sad baš mhm. manji psi nisam baš sigurna da postoje sad baš da je to pravno regulirano da ih se dakle mora voditi na povodcu, ali evo što se tiče žutih vrpci ja moram priznati da ja još nisam imala priliku e, vidjeti psa sa žutom vrpcom pa možda evo <laughs> možda da krene možda da krene se s tim ne znam da li su građani uopće dovoljno informirani, ali evo, to je projekt koji sam vidjela da se u Hrvatskoj spominje još negdje, krajem 2013. godine. A, tako da, ne znam, a, kažem, nisam još vidjela žutog psa, pa <laughs> možda da, da ih počnu, dakle, naravno oni, oni vlasnici koji dakle žele svom psu pružiti prostor koji mu je potreban. Evo još malo nam je ostalo emisije, predlažem jednu kratku pauzu, za vrijeme te pauze želimo ohrabriti nekoga od naših e, slušatelja da se jave putem 08005160 i naravno priupitaju neku stvar koja ih e, zanima vezano za ovu današnju temu.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 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo dok još e, primamo poziv e, ovu minuticu na 08005160 ako se netko želi uključiti u emisiju sa svojim pitanjem. Marija, ajmo najaviti sljedeću emisiju i sljedećeg četvrtka u 13 sati. tema naše sljedeće emisije su šume. to je jedna od kategorija u kojima zaprimamo prijave na našem zelenom telefonu, pa eto da se malo pozabavimo i time. Uh, gost naše sljedeće emisije bi trebao biti <laughs> gospodin Oliver Vajnić, on je inače između ostalog predsjednik Hrvatskog šumarskog društva, ali inače osoba s jednim zaista bogatim šumarskim iskustvom, tako da mislim da ćemo moći dosta toga čuti od njega. Eto, lijepo. Došli smo do samog kraja naše emisije. Poziva nismo imali, očito je da uh, se možda naši sugrađani boje prijaviti svog <laughs> susjeda koji nije pokupio. to je problem, <laughs> ljudi se ne žele zamjerati, da, to je problem. Hvala vam lijepa Marija i naravno do sljedećeg četvrtka u 13 sati sa eto novom e, temom. Radujemo se vašem dolasku. Do slušanja. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.